بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن والصعب إذا شئت سهلا أما بعد <clears throat> Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat kita uh, dipertemukan lagi pada tengah hari ini. Dan uh, oleh kerana itu kita sebagaimana biasa kita akan menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Uh, <clears throat> saya pun dah lupa dah kerana berhenti itu. Uh, kita masuk bab apa nama tu uh, pemakaian dan perhiasan dan kita dah bincang uh, mengapakah emas dan uh, sutra itu dihalalkan bagi wanita dan diharamkan bagi lelaki dan kemudian uh, uh, telah pun kita nyatakan bagaimana wanita ini halal dan haramnya dia tidak bolehlah ber berwangi-wangian bila mana keluar daripada rumah dan melalui kawasan yang ada lelaki bukan mahram ya kerana telah pun saya sebutkan dalam uh, kuliah yang lampau bahawa Nabi saw bersabda bahawa